Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз алдыңғы сабағымызда тіс дәрігеріне барып қажетті сөйлем мен сөздерді үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болса жаздың ыстық күндерінде жолдасыңызбен бірге сусын ішуге байланысты бір мейрамхана немесе кафеде отырып сусын сұранысын бергіңіз келеді сұраныс беретін кезде сусынның түрін ыстық немесе салқын екенін кейбір сусындарда құрамындағы қант мөлшерін айтуыңыз керек бұларды айтпасаңыз сұранысты алатын даяшы сізге сұрайды енді сұрақ пен жауап түрінде дайындалған қарапайым сөйлемдерді мұқият тыңдаңыздар кейіннен жаңа сөздерді қолданып сөйлем құруға тырысыңыздар Çok susadım. қатты шөлдедім Alkolsüz içecek bir şeyleriniz var mı? спиртсіз ішімдік бар ма Elbette. Ne içmek istersiniz? әрине не ішкіңіз келеді Soğuk bir şey istiyorum. Buzlu bir kola lütfen. салқын сусын ішкім келеді мұзды кола беріңізші Koray, sen de içecek bir şey ister misin? корай сен де сусын ішкің келе ме Ben de soğuk bir şey isterim. Portakal suyu alabilir miyim? мен де салқын сусын ішкім келеді апельсин сусынын алуға бола ма Peki, hanımefendi için bir buzlu kola, beyefendi için bir portakal suyu ve benim için bir kahve lütfen. жақсы ханым үшін мұзды кола жас жігіт үшін апельсин сусыны ал мен үшін бір кофе Kahveyi nasıl isterseniz? Sade veya sütlü? Кофеңіз қандай болсын, сүтсіз немесе сүтті? Сады ве шекерсіз, лүтфен. Сүтсіз әрі қантсыз болсын. Ардақты тыңдаушылар, сусын алатын кезде қолданатын кейбір сөйлемдерді аудармасымен бірге тыңдадыңыздар және тақырыпқа байланысты сөйлем құрылымымен таныстыңыздар осы сөйлемдерде сұраныс берген кісінің шөлдегені дегені бірінің спиртсі және салқын сусын бірінің апельсин сусыны және қалғанының сүтсіз кофе сұрағаны секілді тақырыптар қарапайым түрде берілген енді жаңа сөздерге құлақ түрелік сусамак шөлдеу ичежек сусын Бұзды ичежек мұзды сусын Сүтлі кафе – сүтті кофе. портакал суы апельсин сусыны шекерсіз қантсыз қадірлі тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды келесі сабақта кездесу тілегімен сау болыңыздар түркше үйренеміз